Ovdje ću sada da, znači da, da, da skrenem, da odem na temu e, razloga pojave, samo da je preletimo, znači, šta su, koji su to osnovni razlozi e, zbog kojih se pojavljuju e, harižije? O tome su učenjaci govorili, pisane su o tome knjige, čak i magistarski doktorski, doktorske disertacije su na tu temu prva najbitnija stvar što je razlog da se pojavi u sredinama muslimanskih, da se pojave je to što u muslimanskim sredinama imamo slabo praktikovanje vjeri, odnosno da velike skupine muslimana su odvrate od vjere, ostavi vjeru, ne, živi po vjeri, po vjerskim principima. Pa u takvim stanjima se pro, prošle raznorazne akideske novotarije, E, e, također ne slijedi se e, znači menheđ onaj koji je bio na, kojem je bio selefovog umeta ne pridaje se znanje ne pridaje se značaj šerijskom znanju prošli se razne vrste fesada nemorala i razno raznih munkera u takvim sredinama zavladaju takvim sredinama kafiri, nemuslimani i tako dalje Sljedeća karakteristika, a to je da se u muslimanskim sredinama pojavi veliki zulum, velika nepravda od strane namjesnika ili, utjecajnih ljudi u raznoraznim oblicima, što proizvede otpor kod ljudi i ljubomoru. E, e, u takvim sredinama također od karakteristika to da se ne, vlada po šerijatu, da se ne sudi, ne vlada po šerijatu, nego se čak prepusti da vlast E, nemuslimanskim, e, nemuslimanima, nemuslimanskim državama da imaju da utjecaj u muslimanskim sredinama. E, uglavnom, jako oslabi u, takvi, u takvim sredinama gdje se oni pojave, bude jako oslabi praktikovanje, ono što mi kažemo, suneta, jel, da ljudi živi da se vrati na sunet, da praktikuju islam onakav kako je došla poslanika, sallallahu alaihi Ne posvećuje se značaj uh, šerijeskom znanju. bude raskol između, odnosno, u jednoj strani budu učeni ljudi, na drugoj strani bude omladina, jer oni uglavnom budu podložni tome djelovanju e, Haridžija i pojave njihove sekte. I tako učenjaci su nabrijali, znači, nabrali, znači možemo nabrati ovdje još desetine znači, stvari koje e, uzrokuju, to da se, da su u muslimanskim sredinama, pogotovo u savremeno doba, da se pojavi i stvori atmosfera i prostor koji je prihvatljiv, primamljiv e, za omladinu da upadnu da upadnu u fikru, uh, odnosno ideologiju, ili zovimo kako hoćemo, uh, uh, haridžijsku, o, kojoj smo već malo prije govorili.